Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օգնության կայանի աշխատողների միայն 1/3-ը չլքեց դիրքը պատերազմի ժամանակ, մնացին անհնուրացները։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Տոն օրերը չենք նշում, կամ նշում ենք կոտրված սրտով։ Ահա երկու տարի իսկ հիշատակի օրերը նշելը մեր սուրբ պարտն ենք համարում։ Սեպտեմբերի 27-ը մինչև 2020-ը սովորական մի օր էր մեզ համար։ 2020-ի սեպտեմբեր 27-ը խաղաղ չբացվեց առաջին իսկ շամերին թիրախի տակ առնվեց եւ Ստեփանակերտը։ 44 օր Արցախը մակարեց, ուժերն անհավասար էին։ Ներսից շնամին շատ ավելին ենք մեր հայրենիքը մասնատվեց, հազարավորներ ընկան։ Վերջին պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված խաչերթը սկիզբ առավ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակից։ Մասնակիցները վեր պարզած տանում էին 1431 անմահների նկարները։ Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված ու անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների միություններ դրանք պատրաստել։ Վերջնակետը հուշահամալիրի զինվորական պանթեոններ, ուր վերջին հանգրվանն են գտել Ադրբեջանի ագրեսիային զոհ գնացած տղաներից շատերը։ Այստեղ տեղի ունեցավ Խորան Լուսո կոթողի բացումը։ Կառուցված է նույն քարից, ինչ Գանձասարի եկեղեցին, եւ կիսատ մատուռ է հիշեցնում կամ ողջանա, երբ մեր մեջքն ուղենք, երբ նոր հաղթանակով ամբողջանա Արցախը։ Արմեն Ասրյան Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների միության նախագահ։ Այսօր մենք չպետք է համարենք սքո օր։ Այսօր մենք պետք է համարենք հանուն մեր նահատակված հերոսամարտիկների համախմբման ու վերարժվորման օր։ Տղաները կենաց մահու կռիվ են տվել հանուն մեկ գաղափարի՝ ազատ Արցախ ունենալու։ Միքայել Հաջյան ապրիլյանում ավակ որդուն նորայրին է կորցրել, որ անցել էր առաջին պատերազմի թոհոբողով 2020-ին կրծերին, Երվանդին։ Արցախը միշտ հայ ժողովրդի զարթոնքի եւ վերազարթոնքի ելակետերից մեկն էր, եթե ոչ գլխավոր ելակետը։ Ես հավատացած եմ, որ այս դժվարին պայմաններում անգամ դարձյալ Արցախը իր առաքելության մեջ է գտնվելու։ Արցախից է սկսվելու հայ ժողովրդի ազդագրումը վերջնական։ Յուրա Մարկարյան, 44-օրյա պատերազմի մասնակից։ Ինչպես ասում են, սուքը հավերժ է, երբ պայքար չկա։ Եկեք պայքարենք, ինքնակազմակերպենք, միաբանվենք մեկ միասնական գաղափարի շուրջ, հազկովի մարտնչենք, մեր հերոսների կիսատ գործը շարունակենք պատվով, մի բռունցք դառնանք, որպեսի պայքարը լինի իր նպատակին ծառայող։ Մեկ տարի առաջ Պանթեոնի տարածքում դեռ բարեկարգման աշխատանքներ էին ընթանում։ Քարգործ վարպետները տաշում հղկում էին խորանի քարերը։ 2021-ի Գառնանը Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն էր նախաձեռնել Պանթեոնի բարեկարգման գործը։ Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների միությունը պաշտպանել էր նախաձեռնությունը։ Միության նախագահն անդադար հետևում էր բարեկարգման ընթացքին, հենց գործը դանդաղում էր, տագնապ էր հնչեցնում։ Նրա հետևողականությունը չլիներ, գուցե այսօր դեռ ավարտուն տեսք չունենար 44 օրյայի զոհերի գերեզմանատունը։ Բարեկարգման նախագծի հեղինակները հայր ու որդի Վլադիմիր ու Միքայել Սարգսյաններն են։ Վլադիմիր Սարգսյանն օրական մի անգամ չէ, մի քանի անգամ լինում էր շինհարթակում, հետևում, որ նախագծից շեղումներ չլինեն։ Պանթեոնի բարեկարգման համար օգտագործվել են եւ պետական, եւ բարեգործական միջոցներ։ մինչև երեկո առանձին կոլեկտիվներ, քաղաքացիներ զաղիկներով այցելում էին Պանթեոն, գլուխ խոնարելու շիրմաքարերից նայող քաջերի առաջ։ Նրանց հայացքին դժվար է դիմանալ մեղավոր ես զգում, որ դու կաս, իսկ նրանք երկնքում են, մեղավոր ես զգում, որ հայրենիքը ճշնամու բաժին արիր, որ նրանց արյան վրեժը դեռի կատարածված չէ, որ տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներ անտուն են, որ տեղի ունեցած արհավիրքից հետո էլ անարթարությունները շարունակվում են, որ մեր ներքին կյանքը կայունացնելու վճռականությունը պակասում է, որ երբեմն հուսահատվում ես, որ ոմանք լքում են հայրենի հողը, համարելով, որ նավը խորտակվում է, եւ եթե այդպես էլ է, ապա փոխանակ ճոպանից պին ձգելու հեռանալով անուղակիորեն դառնում են խորտակող, որ փոխանակ ձեռքները սյուն դարձնելու, որպեսի երերացող երկիրը չփալվի, թևաթափ ենք լինում, որ իշխանավոր ու շինական նույն ուղությամբ չեն նայում։ անմահները հրամայում են սթափվել։ Ուզում ենք, որ նրանք խաղաղն ընջեն, որ ճշնամին չպղծի նրանց գերեզմանը, ուրեմն ի գործ։ Ցասումից սրեր կռենք ու դառնանք մարտիկ ազատության, պայքարենք, որ ապրենք, ապրենք արժանապատիվ։ ապրենք, շարունակում ենք թողարկումը։ Երբ երկու տարի առաջ սեպտեմբերի 27-ին որոտացին առաջին պայթյունները, Սպիտակ բանակին զինվորագրվեցին նաև Ստեփանագերտի շտաբ բժշկական օգնության կայանի աշխատողները։ Ոչ բոլորը, 65 հոգուց 20-ը մնացին անznուրացները, ռումբերի ու արկերի որոտների տակ վտանգելով սեփական կյանքը, կայանի բուժաշխատողները, վարորդներն առաջին բուժօգնությունն էին ցույց տալիս, վիրավորներ տեղափոխում Ստեփանակերտ։ Դեղերի բժշկական պարագաների կարիք կայանը չուներ, պահոստից դեռ ուրիշների էր բաշին հանում։ Վերհիշում է Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օգնություն Փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Լիլիթ Նազարյանը սեպտեմբեր ամիսն էր մինչև պատերազմը։ Հենց սեպտեմբեր ամսին մենք ստացանք 5 նոր Ford ավտոմեքենաներ, սեպտեմբերի չեմ հիշում ամսի 10-11-ն էր եւ ամսի 27-ին պատերազմը սկսվել է։ Եվ այդ նոր մեքենաներով, նաեւ մնացած մեր մեքենաներով իրականացրել ենք ամբողջ պատերազմի առաջին բուժօգնությունը եւ արդարացրեցին մեր բոլոր թե ավտոմեքենաները իրենց աշխատողնակությամբ այդպես ասեմ Արցախի բոլոր շրջաններում եղել ենք թե հադրու, թե մարտունի, մարտակերտ չհաշված բոլոր գյուղերը։ Եվ հնդածել հասնում էիք քաղաքացիներից կանչեր ընդվարելով։ Իհարկե, մեր 65 հոգանոց կոլեկտիվից պատերազմի ընթացքում թե բժիշկներ մեկնեցին Հայաստան, թե բուժքույրեր, եթե չեմ սխալվում 20 հոգով ենք եղել այդ 65 հոգի կոլեկտիվից միայն երեք բժիշկ էինք մնացել, ֆեշերները եւ մեր վարորդները։ Բոլոր ավտոմեքենաներն էլ աշխատել են այդ ընթացքում։ Ինքան դժվար է, որ վեր ենք հիշում ամեն ինչը։ Եվ երկու բրիգադա ֆեշերական աշխատում էին մենակ քաղաքի մեջ, որ գնում էին բունկերներ, նկուղներում էին սպասարկում ժողովրդին, կամ հրետակոծությունից հետո կանչերին։ Այո, դե հրետակոծությունից հետո կանչերին, ասում մենք էլ ենք մասնակցել, թե ֆելշարներ, թե բժշկական 3 բժիշկ եւ մնացածը ֆելշարական բրիգադներ ու խառը միայն ֆելշարներն էլ են մենակ գնացել շրջաններ եկել են բոլորս մի մարդու պես 44 օր ապրել ենք այստեղ, աշխատել ենք այստեղ, 44 օր մասնակցել ենք ու աստված մեր կողմից էր այս հիմնարկում, քանի որ ինքը շտապօգնություն են շենքի չէ, առաջի հարկն է, բնակելի շենք, բնակելի շենքի այո, առաջի հարկն է։ Մենք մոդեռնս չունենք ոնց որ հանրապետական բժշկական կենտրոնը կամ այլ հիվանդանոցներ, մեր բունկերը, մեր նկուղը մեր շտապօգնությունն է եղել եւ երբ որ ազդակները տագնապը հնչում էին կապչուն էր, եթե կանչեր գալիս շուտ միանգամից մեկնում եք հադրուտ կամ մարտունի կամ մարտակերտ տարբեր տեղեր եւ ամենածանր հիվանդներին շտապօգնությունով տեղափոխել ենք ՀԲԿ։ Արցախից հեռացած բժիշկների մեջ եղել են տղամարդիկ։ Եվրոպայում։ Որ ժամանակին այստեղ աշխատում էին եւ Երևանից հրավիրված բժիշկներ, եւ Արցախի բնակիչներ։ Երբ որ պատերազմը եղավ, թե Երևանից եկած բժիշկները, որ ամուսիններ էին մեկնեցին։ Մի քանի օր իրանք աշխատեցին, հետո զգացել բժիշկը, որ էլ հնարավոր չի։ Մեկ է մի օր, որ ինքը սպասում են պետքակա գործի, տեսանք կնոջ հետ գնացել է։ Մյուս բժշկուհին էլ երկու հատ բժշկուհի էլ ունեինք, իրանք ընդհանրապես չեկան։ Ես որ զանգահարեցի գտա, ասեց, գիտես ինչ կա դոկտոր Նազարյան, հերիքա ինչքան աշխատել եմ։ Ես թոշակառու կին եմ, պետքա մեկնեմ դուք ջահելներով աշխատեք։ Ես էլ իրան ասացի, բայց դուք թոշակառուկին էիք, նշանակություն չուներ դուք այն ժամանակ միշտ ասում եք, դուք ինձ շատ կանչեր տվեք, շատ հերթապահություններ տվեք, մի հաշվեք, որ ես թոշակառու եմ։ Պատերազմն եկավ, արդեն դուք հիշեցիք, որ թոշակի տարիքում եք, որ բժիշկը գնացել է, ել չի վերադարձել։ Բայց քույրերից, մուշքույրերից, որոնք հեռացան, Արցախից պատերազմի ժամանակ բոլորը վերադարձան ճիշտ ասած ես առաջին մի ամիսը շատ դժվար էի կենտրոնանում իրենց հետ շփվելու մեջ, որովհետև եթե ես լինեի, չէի թողի ոչ մեկ աշխատեին։ 7 տարիա ես 2016 թվականից այստեղ ապրում եմ եւ աշխատում եմ ու առաջի անգամ ես մտել եմ Արցախ, տեսնելով այս հողը, ես ասել եմ կյանքում էլ ոչ միտեղ չեմ գնա։ Բայց թե շատ քույրեր, թե երիտասարդ, թե միջին տարիքի մեկնեցին, բա դուք տնազարն տղաս չի թողում աշխատեմ, իրաք ասում պետքա գնանք, բա ինձ թորներս, բա իմ երեխեք, դա ինձ համար այնքանով էր վիրավորական, որ ես էլ ունեի Հայաստանում, իմ տանիքս այնտեղ էր անգամ իմ ամաս, ասում էր ես գալիս եմ քո մոտ կգամ քո հետ կոլեկտիվում կմնամ ես ձեզ համար ճաշ կեփեմ ասում էի ոչ դուք մնում եք այդտեղ ընտանիքից մեկն ա կռվում շատ-շատ դեպքեր եղավ, որ օրինակ կարող է քույրերը զանգեին, ես ոչ մեկի զանգերին չեմ պատասխանել, իրան կարող է շփոթ, մեկ զանգեին մեն ոնց է մեր վիճակը։ Հա, աշխատողներին զանգահարել էին, բայց իրենք ասում են, որ դոկտոր Նազարյանին ոչ մեկ չզանգի, որովհետև ես վիրավորված էի, որ ես փողը իրանք թողեցին ու գնացին։ Իրանք շատ սովորական, շատ լավ գալիս են աշխատում են ու ինչ անեմ, իրանք պետք այնքան շնորհակալ լինեն այս երկրի ղեկավարությունից, թե նախագահից, թե նախարարից, որ պատերազմ չտեսան, օրինակ պատերազմից հետո այդ ամեն ինչը տեսնելուց հետո իրանք եթե չեն եղել, չեմ պատկերացնում, թե մենք ինչեր ենք տեսել, թե այդ կրակների միջով գնալը, թե այդ մեր խեղդվել այդ անընդհատ հակագազներով մենք շատ-շատ բան ենք տեսել, պատմելով իրենք ոչ մեկն էլ մեկը չեն հասկանում։ Մենք բոլորս այնքան ուժեղ ենք եղել, ովքեր այստեղ ենք եղել, թե մեր բոլոր վարորդները, թե բուժքույրերը, թե բժիշկներով, որ նենց ստացվեց, որ այդ օրը բոլորս գնում գալիս էինք։ Մի 5 անգամ այդ օրը մենք հադրուտ գնացինք, սեպտեմբերի 29-ներ կամ 30-ներ, որ երկու ուրալ մեծ մեքենաներն են։ Մենք այնտեղ էինք գնացել էինք հիվանդների տեղափոխելու, ես հետո կանչեցի մնացած բրիգադներին էլ, այդ ուրալը երկու մեքենաներով որ եկան, կայունը այդպես դե երկաթից է չէ իրենց այդ դռները եւ կողքից այդ արունը չորմա ու իրանք եկան կամնեցին ադրու թե հենց հիվանդանոցի բակում այնպես պիլոտիկը սրանց ֆորմա այդ ցայնով ու այնտեղ ասեցին բոլորս միահամուռ բոլորս թե հադրութի կոլեկտիվը թե մենք ամբողջ կորիներով այդպես երկու հոգի բարձացել էին ուրալի վերևը այդ ու թե կենթանի կայիններ, դիակներ արդեն այսենց երեխեքը շարված։ Մեկի ոտքը չկար, մեկի ձեռքը չկար, մեկի գլխի կեսով, դու մահացածներ ինչև իմ կյանքից վերջին ես այդ ուղան այդ արյուն այդ երեխեքի նստախ մի անգամից բոլորս մի ձև օգնել է տանել հիվանդանոց ահավոր էր ոչ մի քիչ ես ցանկանում այդպիսի բաներ տեսնի ու հիմա աշխատում ենք մոռանալ, բայց երբևիցե ոչ մի բան չի մոռացվի։ Իհարկե, խելացի էր մեր ֆելշերները, ես իրանց հետ ինչև պատերազմը միշտ իրենք հիմա որ մեկ-մեկ մեր ֆելշերներն ասում են դոկտոր նազանուն եք խի այտենց անում։ Ես որ ամեն երեք շաբթի իրենց հետ պարապում էին, առաջի բուժ օգնություն։ Հարապել եմ իրանց հետ ու ասել եմ, ամեն ինչի պետքա պատրաստ լինեք։ Ես ինքս 5 տարից առայել եմ ռուսական բանակում, սահմանապահ զորքերում։ Միշտ ասում էի, դուք իմացեք, որ մենք գտնվում ենք պատերազմական գոտում։ Մենք պետքա ունենանք ամեն ինչ Դրա դե համար մենք պատերազմը որ սկսվեց, տեսեք օրինակ սպասում էին, չէ, տարբեր տեղեր Երևանից, որ պետքա օգնություն գար, որտեղ պատրաստված չէ, բայց մենք մեր պահեստում թե բինտը, թե հեղուկները, սիստեմաների մեկ ամեն ինչ ունեցել ենք։ Հետո որ Երևանից տարբեր տեղերից օգնությունները գալիս էր, ասել են շատ շնորհակալություն ձեզ։ Բայց չի եղել մեզ մոտ, որ օրինակ դեղորայքի պակաս ունենանք շինաների, պինտերի, ամեն ինչ ունեցել ենք մենք։ Անկամ ես հիշում եմ այն ժամանակ նախարարը պարոն Օհանջանյանն էր, զանգահարեց, ասաց կարող է հենց ամսի 27-ին սկսվել է պատերազմը, հենց 27-ին։ Անգից ասում կարող է հեղուկներ լինի մոտը զապաս Մարտակերտի հոսպիտալին հեղուկներ ապետք։ Ասացի իհարկե, եւ մենք հադրուտից հետո որ գնացինք Մարտակերտ, արդեն հեղուկներ տարան որպես օգնություն, մինչև արդեն Հայաստանից իրանք բոլոր օգնությունները ունեցան։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։